Book 2 77 77 77เหตุผลบางประการสาม giustificare qualcosa 3 giustificare qualcosa 3 ทำไมคุณไม่ทานเค้กชิ้นนี้ล่ะคะ Perché non mangia la torta? Perché non mangia la torta? ดิฉันต้องการลดน้ำหนักค่ะ Devo dimagrire. Devo dimagrire. ดิฉันไม่ทาน เพราะว่าต้องลดน้ำหนักค่ะ Non la mangio perché devo dimagrire. Non la mangio perché devo dimagrire. Tammai kun bia ka? Perché non beve la birra? Perché non beve la birra? ดิฉันต้องขับรถค่ะ Devo guidare. Devo guidare. bia prova ดิฉันไม่ดื่มเบียร์เพราะว่าต้องขับรถค่ะ Non la bevo perché devo guidare. Non la bevo perché devo guidare. Tammai kun caffè, ka? Perché non bevi il caffè? Perché non bevi il caffè? lao ka? È freddo. È freddo. pro lao ka? Non lo bevo perché è freddo. Non lo bevo perché è freddo. ทำไมคุณไม่ดื่มชาคะ Perché non bevi il tè? Perché non bevi il tè? ดิฉันไม่มีน้ำตาลค่ะ Non ho zucchero. Non ho zucchero. ดิฉันไม่ดื่มชาเพราะว่าไม่มีน้ำตาลค่ะ Non lo bevo perché non ho zucchero. Non lo bevo perché non ho zucchero. Tammai kun ทำไมคุณไม่ทานซุป Perché non mangia la minestra? Perché non mangia la minestra? ka. Non l'ho ordinata. Non l'ho ordinata. ดิฉันไม่ทานซุปเพราะว่าไม่ได้สั่งค่ะ Non la mangio perché non l'ho ordinata. Non la mangio perché non l'ho ordinata. ทำไมคุณไม่ทานเนื้อคะ Perché non mangia la carne? Perché non mangia la carne? ดิฉันเป็นมังสวิรัตค่ะ sono vegetariano sono vegetariano ดิฉันไม่ทานเนื้อเพราะว่าเป็นมังสวิรัตค่ะ non la mangio perché sono vegetariano non la mangio perché sono vegetariano